Todėl aš, Paulius, esu Kristaus Jėzaus kalinys dėl jūsų pagonių. Jūs be abejo esate girdėję, kokia malonės tarnyba Dievo man suteikta jūsų labui. Apreiškimu buvo man atskleistas liepinys, kaip aš ką tik esu trumpai aprašęs. Skaitydami galite įsitikinti, kad aš suvokiu Kristaus liepinį, kuris ankstesnėms žmonių vaikų kartoms nebuvo paskelbtas taip, kaip jis dabar dvasios atskleistas jo šventiesiems apaštalams ir pranašams. Pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai, vieno kūno nariai ir dalininkai pažado Kristuje Jėzuje per Evangeliją. Aš tapau Evangelijos tarnu dėl Dievo malonės dovanos, kuri buvo man duota jo galybės veikimu. Man iš visų šventųjų mažiausiajam atiteko malonės kelbti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus ir atskleisti visiems, kaip turi išsipildyti slėpinys nuo amžių uždengtas Dieve visų dalykų kurėjyje, kad dabar per bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje daugeriopa Dievo išmintis. Tai atitinka amžinąjį nutarimą įvykdytą mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje jį tikėdami mes drąsiai ir su pasitikėjimu einame prie tėvo. Todėl aš prašau nenusiminti dėl mano vargų jūsų dėliai, nes jie yra jūsų garbė. Dėl to aš klaupiuosi prieš tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą, kad į savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės jo dvasios gale sutvirtinti jumise vidinį žmogų, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdise ir jūs įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje, galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, įdant būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės. O tam, kuris savo jėga veikiančia mumise gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome, jam te būna šlovė bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visas kartas, amžių amžiais. Amen.